O Măicuță Sfântă, te rugăm ferbinte, să ne asculți cu milă marea rugăminte, nu lăsa, Măicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fiii lacrimilor tale.